kughurika na kudanganyika na nafsi yake kama qala ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa msijitakase na kujisifu nafsi zenu kwa sababu uchamungu na kumwogopa Allah ni jambo ambalo liko ndani ya moyo wa mwanadamu hakuna anayelijua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala fala tuzakku anfusakum msijitakase na kujisifu nafsi zenu huwa a'lamu biman ittaqa Allah ndiye anayemjua zaidi yule anayejilinda na maovu na kuyatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo akawa ana uchamungu ndani ya moyo wake Allah ndiye anijua fanaha anajua فنهى الله عز وجل عن nafsi bima yadullu ala zakatiha wa salahiha Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya ametukataza kutokamana na kujisifu nafsi zetu kwa maneno ambayo yaonyesha kama ajitakasa na kwa yeye ni mwema لأن التقوى محلها القلب والله عز وجل هو أعلم بمن حصلت منه التقوى kwa sababu uchamungu ni jambo ambalo liko ndani ya moyo si kitu kinachoonekana na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua zaidi yule ambaye umepatikana uchamungu katika moyo wake ولأن هذا المدح للنفس سبب لدخول العجب عليها na pia Allah ametukataza kutokamana na kujitakasa nafsi zetu na kujisifu kwa sababu kule mtu kujisifu nafsi yake akajikweza ni sababu ya kuingia ujub ujub ni mtu kujiona ana ubora kuliko wenzake kuwa yeye ni mbora وسبب للرياء الذي هو محبط للأعمال kadhalika ni sababu ya kujionyesha ria ambayo riaa hii ni yenye kuharibu amali za mwanadamu والمؤمن مهما اجتهد في فعل الصالحات واجتناب المحرمات فإنه لا يزال مقصرا وظالما لنفسه na hii qaida ishi nayo katika maisha yako vile utakavyojibidiisha wewe muislamu katika kufanya amali njema na kujiepusha na mambo ya haramu bado una upungufu katika maisha yako wewe ni mukassar una upungufu mkubwa sana katika maisha yako na katika matendo yako wa dhaliman li nafsihi na mu'min vile atakavyofanya amali njema na kujiepusha na maasi bado hatoki nje ya kuwa ni mwenye kujidhulumu nafsi yake na hapa ataeleza mfano mzuri sana lau kama watu watauzingatia قال وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة وخير الناس بعد الأنبياء hebu tuangalie mfano ikiwa huyu ni Abu Bakar ambaye ndiye siddiqu hadhihi al-umma <clears throat> Abu Bakar ni mbora kuliko mtu yoyote asiyekuwa mtume yani mitume wakimalizika mitume wa Allah wa kwanza katika watu ambao si mitume mbora kabisa ni Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu kama alivyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam akamtaja Abubakar na Umar kuwa ni sayyida kuhul ahli aljanna wao ndio wabora kabisa Abubakar na Umar katika watu wa peponi baada ya mitume wao ndio wabora kabisa sasa Abubakar Siddiq akiwa ndio ameshika bendera ya ubora baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika huu umma, bali baada ya mitume wote waliobakia katika kila umma, anayetawala katika ubora ni Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardha. Baada ya mitume asema لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به في صلاته علمه صلى الله عليه وسلم أن يقول أبو بكر الصديق أجاكم توم صلى الله عليه وسلم كموان بأم فندش دعاء ناي دعاء إشيك في زوري ويوموان الله نبيه سأبو بكر نكي بينزي كم صلى الله عليه وسلم بلا شاكة تنفندش دعاء إليو بورك بيسر amtaka mtume sallallahu alaihi wasallam amfundishe namna ya kumuomba Allah amfundishe dua ili amuombe nayo Allah subhanahu wa ta'ala katika swala zake Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha aseme hivi na hapa ndiyo kwenye jambo la ajabu sana Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira aambiwa Abubakar Siddiq aseme haya maneno Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira ewe Allah hakika mimi nimejidhulumu nafsi yangu dhulma nyingi na yeye Abubakar Siddiq aambiwa sema maneno haya wala yaghfiru dhunuba illa ant na hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa wewe peke yako faghfir li maghfiratan min indik basi nisamee msamaha unaotoka kwako wewe warhamni na unirehemu innaka antal ghafurur rahim هذا الحديث قال متفق عليه فكيف الشأن بمن هو دونه ikiwa Abu Bakr as-Siddiq kila siku katika swala yake alikuwa akimwomba Allah kwa hii dua aliyofundishwa nayo na nani na mtume sallallahu alaihi wasallam allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira sisi nani mpaka tuje tujisifu na tujione kuwa tumekamilika ikawa mtu ajisifu mbele za watu akajiona ni mcha Mungu sana ikiwa Abubakar na Siddiq ambiwa sema maneno haya sisi nani وعندما سالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها عن قوله تعالى نوكاتي أريبوليزية ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كوسه ايه يستيني سوره المؤمنون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله نوالي أنبا ونوتوا ولتشبطيوا watoa sadaqa wasaidia katika khairi na hali ya kuwa nyoyo zao zinaogopa annahum ila rabbihim raji'un kwa kuwa watarejea kwa Mola wao yani watoa wao lakini waogopa wasije wakakataliwa amali zao na hapa hili jambo si kuwa ni suu dhanni billah kuwa wamdhania vibaya Allah subhanahu wa ta'ala hatowalipa kwa amali zao la la la ni suu dhanni bi anfusihim wajidhania vibaya nafsi zao wao kwa nini huenda mwanadamu akafanya kitendo kikawa ni sababu ya Allah kutomkubalia amali zake ama Allah subhanahu wa ta'ala karimu ghafurun shakur amshukuru mja wake kwa matendo anayoyafanya akamlipa malipo makubwa lakini sisi ndio tuweza kufanya kitendo ikawa ni sababu ya Allah kutukatadia kile tulichokifanya nitawapeni mfano hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotaja watu wawili katika banu Israili mmoja alikuwa ni mtu wa ibada ni mtu mwema na mmoja alikuwa ni mukassir ana mapungufu sana afanyi ibada kwa wingi pengine akiabudu aabudu ibada ya Allah na huku afanya maasi yule mwema akaenda kumnasihi yule bwana bwana wacha kufanya hivyo rudi katika usawa yule bwana akaendelea na vile vile hali yake akafikiwa na mauti katika hali ile ya maasi fikiwa na mauti kwa katika hali ya maasi huyu mwema alipopata habari za kifo cha yule mwenzake akasema wallahi la yaghfiru Allahu li fulani wallahi Allah hamsamehe mtu fulani yule Allah hawezi kumsamehe Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia malaika wake man dhalladhi yataalla alayya alla aghfir li fulani nani huyo anayeniapia mimi kuwa siwezi kumsamehe fulani ishhadu anni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalahu shuhudilieni mimi nishamsamehe na yule anayesema maneno yale amali yake siitaki sina haja nayo kwa nini amesema neno lililomwangamizia yeye dunia yake na akhira yake kwa sababu ya ujub alikuwa ajiona ana ubora pamoja na kuwatenda matendo mema lakini kwa dhambi ya ujub ikamsababishia yeye kuharibu matendo yake التالي على الله hii ni يا ya hali ya juu sana nashangaa bwana si kitambo juzi hivi siku mbili tatu namsikia mmoja amzungumza kuhusu al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala mmoja haddadi aulizwa huyu alimamu Suyuti kweli alikuwa na makosa ameteleza katika baadhi ya mambo lakini huenda Allah akamsamehe asema ikiwa suyuti atasamehewa aingie peponi basi wataingia wengi peponi hata makafiri pia mayahudi pia wataingia peponi mm. hii si taali ala Allah yani wewe waweza kutoa hukumu ya Allah wacha limamu suyuti rahmatullahi ta'ala alayhi wa ghafara Allah lahu kafir yule mtu amekufa katika kufru bi'ainihi katika aqida ya sunnati wal jamaa huwezi kumhukumia kuwa yule pale fulani yule yenda motoni umuman sisi tunasema kufari ila nar lakini bil ain hadha yahitaji ila nas min alqur'ani was sunna kwa mfano sisi tuweza kusema kuwa Abu Lahab yuko wapi motoni kwa nini tabbat yada abi lahab wa tab Allah ashatuambia maneno lakini hatujui yule mtu ameishiwa dunia yake katika kuondoka ameishiwa vipi hali yake hatima yake ilikuwa vipi hatujui sisi na ndio maana ahli sunna hawamhukumu mtu kwa aini yake bila ya nas kuwa huu ni katika watu wa peponi au watu wa motoni lakini umuman tunasema kuwa waumini wote wenda wapi peponi na tunasema umuman kuwa kufar wote wenda wapi motoni lakini ukaambiwa kuna jirani yako bwana yule alikuwa mnasara amefariki ukaruka yule motoni khalidan mukhalladan fiha ايش دراك يا اخي ايش دراك wama yudrik wewe wajuaje alikufa vipi mwisho wake ndiyo tutamhukumu kuwa ni kafiri alikufa katika kufuru lakini kutoa hukumu hiyo iko katika mikono ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na hili ni jambo ambalo wengi katika watu hawalifahamu ukamwona mtu amhukumia mwenzake sasa ikiwa huyu amhukumia Imam Suyuti rahmatullahi ta'ala alayhi amhukumia kwa jambo hili yani kuna kitu gani ambacho kitafanya wewe na mimi kwa yale makosa yetu tunayofanya kuwa tutasamewa kisha huyu mwanachuoni aliyeteleza kuwa yeye hawezi kusamehewa wewe ukamhukumia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa huyu atamsamehe huyu hawezi kumsamehe sisi nani sisi yalla yalla sisi wenyewe tujielewe twenda wapi nani aweza kusema kuwa mimi wa peponi mimi nani aweza kusema wajuaje amali zako zimekubaliwa na Allah au la ujub kitu kibaya sana ujub kitu kibaya sana na wengi katika khawarij wamepata ibtila na maradhi haya wakawadharau umuma almuslimin na ndio yule aliyetajwa al-Imam al-Ajurri kiwasikukosea rahimahullah ya wale watu wawili katika khawarij walikuwa katika tawaf mmoja akamwambia mwenzake wajua hakukubakia muislamu usipokuwa mimi na wewe peke yako hao wote makafiri khariji hao wote wanaotufu hapa wote kufaru mimi na wewe ndio tumbakia katika uislamu mm yule mwenzake akaona hapa huyu jamaa amepita mipaka sana pamoja na kuamini yeye tuko sawa dhehebu letu mmoja sote makhawariji lakini huyu yote watu wote hao akamwambia jannatun ardhuha as-samawati wal ard pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi uiddat li lak tumeandaliwa mimi na wewe tu taraktuha lak pia ninakuatia wewe baki peke yako akawacha dhehebu la mahawari sema hii ghulu jannatun 'arduha as-samawati wal ard u'iddat li wa lak taraktuha lak nakuachia wewe hiyo pepo kama pepo ingia mimi na wewe tutaingia peponi basi mimi nimekuachia wewe mimi niko na hao wengine sasa kuna watu hufikia katika kujiona nafsi zao mpaka kiasi hiki wallahu musta'an Aisha radhiallahu anha aulizia hii aya walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un qalat ahum alladhina yashrabuna alkhamra wa yasriqun je wanaokusudiwa hapa ni wale wenye kunwa pombe wevi ndio wanaokusudiwa hapa yani bimaana wale walevi walevi waizi wale ndio wajiogopea qala sallallahu alaihi wasallam la ya binta siddiq la sio hivyo ewe binti yake siddiq walakinnahum alladhina yasumun wayusallun wayatasaddaqun hawa ni wale ambao wafunga wasali watoa sadaka wahum yakhafuna alla tuqbala minhum lakini waogopa isije ibada zao zile zisikubaliwe kutoka kwao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala waogopa akhrajahu at-Tirmidhi فالمؤمن جمع بين الخوف أو بين الإحسان والخوف مؤمن siku zote hukusanya baina ya vitu viwili afanya mema lakini ajiogopea isije ikakataliwa amali yake والمنافق jamaa baina alisaati walamn ama munafiq akusanya baina amali mbovu na kukaa na amani akaona kuwa kile alichofikia yeye ashakamilika hii ni sifa ya wanafiki wa muumini yeye akusanya vitu viwili matendo mema al-ihsan wal khawf na huku waogopa sije matendo yake yasikubaliwe أما المنافق الإساءة والأمن من مكر الله فاني ما تندو ماوفو نوكو أمي أمينيشا كو أمي الله ويزيكوني أذيبو ذيب انت أذيبيون والله المستعان كيشو الخميس إن شاء الله تماليزية إن شاء الله كيشا جماموسي تتانزا رياض الصالحين إن شاء الله تعالى صلى الله يسر ذلك وفقنا الله وإياكم لكل خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك بارك الله فيكم